Suratul Hadid imeteremka Madina. Sura hii imeanzia kwa kueleza kwamba wote walioko mbinguni na katika ardhi wamemsabihi na kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kila kisichokuwa laiki naye. Kisha ikafuatiliza hayo kwa kuelekeana na kusabihi huko ufalme wa mbingu na ardhi na kuvizunguka vyote hivyo na kuviendesha. Kisha sura ikaamrisha imani ya Mwenyezi Mungu na kutoa katika njia yake na ikabainisha hitilafu za daraja za kutoa kwa mujibu wa kuhitalifiana haja ziliyopo na dharura zake. Kisha ikaeleza sura ya waumini siku ya kiyama inavyotangulia nuru yao mbele yao na pembezoni mwao na sura ya wanafiki wanavyowaomba waumini wawangojee ili nao wapate mwangaza kutokana na nuru yao na baina yao umesimamishwa ukuta wenye mlango ndani yake ipo rehma na nje yake upande wa mbele yake ni adhabu na sura ikaingia baada ya hayo kuwahimiza waumini wanyenyekee kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu na haki aliyoiteremsha na inawaonyesha vyeo vya wanaosadiki wanaume na wanawake mbele ya Mola wao mlezi na mwisho wa makafiri wanaokadhibisha ni katika jahannam na inapiga mifano ya udhalili wa dunia na hizo starehe zake na ukubwa wa akhera na neema na adhabu zilioko huko. Na sura inataka watu wawanie kushindania maghfira kwa Mwenyezi Mungu na inazituza nafsi kwamba kila kinachomsibu mtu ikiwa kheri au shari kimeandikwa katika kitabu kilichoko kwa Mwenyezi Mungu ili nyoyo zinyenyekee kwa hukumu ya Mwenyezi Mungu. Kisha ikasimulia habari za kuwatuma mitume na kuwafuatiliza mmoja baada ya mmoja wakipewa nguvu kwa hoja na vitabu na njia za nguvu na vitendo ili watu wasimamishe waadilifu. Kisha aya ikahitimisha kwa kuwaita waumini wa mche Mungu na ikawaahidi kuwa watapewa rehma maradufu na watafanyiwa hisani ya kufadhiliwa ambayo hapana mwenye kuiweza hata kidogo ila Mwenyezi Mungu. Kwani hakika fadhila zote zimo katika mkono wa Mwenyezi Mungu umpa amtakaye na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kuu. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al azizul hakim. Inamsabih kumtakasa Mwenyezi Mungu kila kiliomo ndani ya mbingu na ardhi. Na yeye ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, yeye ndiye mwenye ufalme wa mbingu na ardhi, anahuisha na anafisha na yeye ni mwenye uweza wa kila kitu. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli shay'in alim, yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho naye ndiye wa dhahir na wasiri naye ndiye mjuzi wa kila kitu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير Yeye ndiye aliyeziumba mbingu na ardhi katika siku sita. Kisha akakaa vyema juu ya enzi. Anayajua yanayoingia katika ardhi na yanayotoka humo. Na yanayoteremka kutoka mbinguni na yanayopanda humo. Naye yu pamoja nanyi popote mlipo. na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona mnayoyatenda. Lahu mulku samawati wal ard wa ila Allahi turja'u al umur. Ufalme wa mbingu na ardhi ni wake na mambo yote yanarejeshwa kwa Mwenyezi Mungu. Yuliju layla fin nahari wa yuliju nahara fil layl wa huwa alimun bidhati sudur anaingiza usiku katika mchana na anaingiza mchana katika usiku na yeye ni mwenye kuyajua yaliyomo vifuani. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير Muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na toeni katika alivyokufanyeni nyinyi kuwa ni waangalizi wake basi walioamini miongoni mwenu na wakatoa wana malipo makubwa وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين namna nini hata hamumuamini Mwenyezi Mungu na hali mtume anakuiteni kumwamini Mola wenu mlezi naye amekwisha chukua ahadi yenu ikiwa nyinyi ni waumini هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم يَيَّ ndiye anemteremshia mja wake aya zinazobainisha wazi ili akutoeni gizani muingie kwenye nuru.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 Hao wana daraja kubwa zaidi kuliko wale ambao waliotoa baadaye na wakapigana. Na wote hao Mwenyezi Mungu amewaahidi wema na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ni nani atakayemkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema ili amrudishie maradufu na apate malipo ya ukarimu? يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Siku utakapowaona waumini wanaume na waumini wanawake nuru yao iko mbele yao na kuliani kwao. Furaha yenu leo. bustani zipitazo mito kati yake mtakaa humo milele Huko ndiko kufuzu kukubwa. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب Siku wanafiki wanaume na wanafiki wanawake watapowaambia walioamini tungojeni ili tupate mwangaza katika nuru yenu waambiwe rejeni nyuma yenu mkaitafute nuru Utiwe baina yao ukuta wenye mlango.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 wa rusulihi ulaika humus siddiqun والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم Na waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake hao ndio masidiki na mashahidi mbele ya Mola wao mlezi. Wao watapata malipo yao na nuru yao. Na waliokufuru na wakakadhibisha ishara zetu hao ndio watu wa motoni. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور jueni ya kwamba maisha ya dunia ni mchezo na pumbao na pambo na kujifaharisha baina yenu na kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Mfano wake ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea yake kisha hunyauka ukayaona yamepiga manjano kisha yakawa mabua na akhira kuna adhabu kali na maghfira kutoka kwa Mwenyezi Mungu na radhi na maisha ya dunia si chochote ila ni starehe ya udanganyifu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka ka'ardis samai wal ardh أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Kimbilieni msamaha wa Mola wenu mlezi na pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi iliyowekewa waliomwamini Mwenyezi Mungu na mitume wake. Iyo ndiyo fadhila Mwenyezi Mungu umpa mtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila ku Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab إلا في كتاب من قبل أن نبرأها inna dhalika ala Allah yasir Hautokei msiba katika ardhi wala katika nafsi zenu ila umekwisha andikwa katika kitabu kabla hatujaumba Hakika hayo kwa Mwenyezi Mungu ni mepesi. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, ili msihuzunike kwa kilichokupoteni wala msijitape kwa alichokupeni na Mwenyezi Mungu hampendi kila anayejivuna akajifaharisha. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ambao wanafanya ubakhili na wanaamrisha watu wafanye ubakhili na anayegeuka basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha msifiwa laqad arsalna rusulana bilbayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bilqist وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب Inna Allaha qawiyyun aziz. Kwa hakika tuliwatuma mitume wetu kwa dalili waziwazi wazi, na tukateremsha kitabu pamoja nao na mizani ili watu wasimamie waadilifu. Na tumeteremsha chuma chenye nguvu nyingi na manufaa kwa watu. Na ili Mwenyezi Mungu amjue anayemnusuru yeye na mitume wake kwa ghaibu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye kushinda. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون Na bila shaka tulimtuma Nuhu na Ibrahim na tukaweka katika dhuria zao unabii na kitabu basi wapo miongoni mwao waliongoka na wengi katika wao ni wapotovu thumma qaffayna ala atharihim rusulina wa qaffayna isa ibn maryama wa atainahu al-injil واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون tena tukafuatisha nyuma yao mitume wengine na tukamfuatisha Isa bin Mariamu na tukampa injili na tukajalia katika nyoyo za waliomfuata upole na rehema na umonaki wameuzua wao sisi hatukuandikia hayo ila kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu lakini hawakufuata inavyotakiwa kufuata basi wale walioamini katika wao tuliwapa ujira wao na wengi wao ni wapotovu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ۖ wallahu ghafurur rahim, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na muaminini mtume wake atakupeni sehemu mbili katika rehema yake na atakujalieni muwe na nuru ya kwenda nayo na atakusameheni Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من wallahu dhul fadli alazim, ili watu wa kitabu wajue kwamba wao hawana uweza wowote juu ya fadhila za Mwenyezi Mungu na fadhila zote zimo mikononi mwa Mwenyezi Mungu humpa mtakaye na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye fadhila kuu.